Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul, cine mă urmează va avea lumina vieții.